Hekk kif eh, f'din il-parti tal-vjaġġi enċiklopediċi tagħna jiena interraq f'Odissea lilin Mixtut ovvji, naraw fejn naslu minn darba l-oħra. U gider li issa bdejt nidra nimraħ il-bot e, xiftit aktar mis-soltu. Minu xattilkom illi e, ma konċ għadni mort daqstant fil-bot, ta' skem meta mort l-Indja. U l-lum sa morru eh, eh, f'parti oħra tal-din il-parti eh, tad-dinja li hija il-bot minn fejn instab jien, imma l-lum minn flok fl-Asja sa morru fl-Afrika. Il-mawra tiegħi fl-Afrika permezz tal-vjaġġi enċiklopediċi ma jistax jonqos li torbot ma dak li kien hemm ukoll permezz tal-ċelebrazzjonijiet tal-20 anniversarju tal-Wikipedia fejn aħna smajna anka vuċijiet ta' nies li huma attivi fil-moviment globali tal-Wikipedia illi huma ibbażati fl-Afrika, jew inkella illi huma mill-Afrika u li resqu eh, f'bnadi oħra tad-dinja. Dan huwa eh, fenomenu mhux wieħed ġdid jew modern, imma din hija xi ħaġa eh, illi la magħna għal sekli sħaħ. Jiena mhux se nidħol fuq aspetti storiċi eh, partikolari ta' l-Afrika u anka eh, f'dan il-vjaġġ eh, l-intenzjoni tiegħi hija iktar minn kollox biex nara kif inija rappreżentata l-Afrika Fil-Wikipedija, jiġifieri fil-Wikipedia bil-Malti. Hawnhekk ma jistax jonqos illi l-ewwel tfittxija illi nagħmel jiena biex nifhem daqsxejn kif hija rappreżentata l-Afrika fil-Wikipedija, illi kif għadnija il-Wikipedia bil-Malti, hija li nfittex propju għall-kelma Afrika. U allura meta nidħol fuq mt.wikipedia.org li hija il-Wikipedija bil-Malti u indaħħal terminu Afrika biex infittex fis-sit li huwa il-Wikipedija bil-Malti, dana joħodni f'nebbieta ġeografika. Din in-nebbieta illi spjegajt anka drabi oħra li hija loqma nistgħu nsejħu lek ukoll għalkemm dan mhuwiex terminu preferit eh, ta' artiklu illi eventwalment għandu bżonn ikun imkabbar b'mod sostanzjali. In-nebbieta dwar l-Afrika li hemm fil-Wikipedija bil-Malti hija pjuttost sempliċi u allura se naqrajilkom biex anka tintebħu kemm fil-fatt din hija nebbieta ċkejkna. Skont ma' miktub fil-Wikipedia bil-Malti eh, bħalissa meta ġejt biex nirrekordja dan il-programm, L-Afrika hija t-tielet l-akbar kontinent li b'dimensjoni ta' 30 miljun u ftit kilometru kwadru tkopri 20 fil-mija jew aħjar ftit aktar 20.3 fil-mija tal-art il fuq mill-livell tal-baħar. It-800 miljun abitant tagħha jammontaw għal ftit aktar minn 14 fil-mija tal-popolazzjoni tad-dinja. Fit-tramuntana, l-Afrika tmiss mal-Baħar Mediterran, fil-punent mal-Oċean Atlantiku, fin-nofsinhar mal-Oċean Antartiku u fil-vant mal-Oċean Indjan. Jonqos biss sentenza waħda hawnhekk f'din in-nebbieta dwar l-Afrika Imma nosserva illi sew il-kelma kontinent illi hija ħolqa l-artiklu li wieħed jittama li jkun jeżisti dwar dan is-suġġett eh, ma jeżistix, u għalkemm hemm artikli dwar il-Baħar Mediterran, l-Oċean Atlantiku u dak Indjan, dwar l-Oċean Antartiku m'hemm xejn. L-artiklu dwar l-Afrika tilkom li għandu sentenza waħda oħra. U sentenza l-oħra hija li in-naħa tal-grigal tal-kontinent hija separata mill-Asja bil-kanal artifiċjali tas-Swejs. Minn ġdid hawnhekk eh, dwar il-Kanal ta' Swejs eh, mimxejn fil-Wikipedija bil-Malti tal-anqas issa, imma dwar l-Asja ma jistax jonqos illi hemm artiklu. U bl-istess mod nosserva anka eh, bċertu sodisfazzjon illi dwar il-pajjiżi kollha tal-Afrika hemm tal-anqas nebbita jekk mhux artiklu elaborat. Mill-Afrika tisfel saz-Zimbabwe, mill-Angola saz-Zambja, mill-Benin sal-Uganda kif ukoll mill-Botswana sat-Tuneżija. L-artikli jestendu mill-Burkina Faso sa Togo, mill-Burundi sa Tanzania u miċ-Ċad sa Swaziland. Ikomplu naturalment bejn l-Eritrea u s-Sudan t'Isfel, l-Etjopja u s-Sudan, l-Eġittu u s-Somalja u jkomplu minix sa ngħidilkom il-lista sħiħa kollha għal fatti li kieku kelli nagħmel dan e, possibilment li nispiċċa li kolli nagħmel wieħed minn dawk l-effetti li kont nagħmel e, aktar minnhom fl-ewwel sensiela u li peress li joħduli ħafna ħin biex nippreżentahomkom Għażilt li nagħmel inqas minnhom f'din is-sensiela li hija t-tieni waħda ta' vjaġġi enċiklopediċi. Biex jena hawnhekk eh, biex norbtu anka mal-mistiedna illi kellna fil-vjaġġi enċiklopediċi mill-Ghana illi hija Ruby Dimensi Brown anka inħares mod partikolari lejn il-paġna dwar il-Ghana. Il-paġna dwar il-Ghana mhijiex xi waħda elaborata ħafna, imma l-anqas ma hija nebbieta fqira bħal mija dik dwar il-kontinent ta' l-Afrika. Minix sa naqralkom kull mawn fil-paġna dwar il-Ghana, imma sa nirrakkontalkom minn flok e, x'ġara meta jiena mort infittex dwar il-Ghana e, u spellejta din bil-mod kif inija e, spelluta komunament jiġifieri GHANA. U dik il-GH hija wkoll eh, konfuża spiss naturalment mal-mod kif niktbu lajn bil-Malti illi hija formata mill-karattri G u leħ li hija l-akka maqtuha. E, dina naturalment mhijiex ge u hematua imma hija ge u anqas akka fil-verità, imma hija e, bil-Malti spelluta gea innea. U allura jiena spiċċajt bħalma jispiċċaw bosta u bosta ta' miljuni ta' nies ikolli ngħid matul iż-żminijiet, illi jfittxu anka fuq pereżempju l-Google dwar l-għana, l-għana tradizzjonali Maltija, l-mużika tradizzjonali ta' Malta e kantata permezz ta' l-għana u din hija spelluta b'mod simili, mod partikolari minn min ma jużax il-karattri Maltin fil-keyboard tal-kompjuter tiegħu jew kella tal-mobile tiegħu. U jien allura minflok ma spiċċajt kif jispiċċaw dawk in-nies li jfittxu dwar l-għana Malti fil-Google u jispiċċaw fuq paġni li għandhom xaqsmu mal-pajjiż tal-Afrika li huwa l-Ghana, jiena spiċċajt fil-Wikipedia bil-Malti fuq il-paġna li għandha x'taqsam mal-għana Malti. Imbekk issa hemm sentenza illi ma kienieċ hemm sa ftit ilu u din hija illi l-artiklu dwar l-għana huwa propju dwar il-mużika tradizzjonali Maltija u jekk qed fittex dwar il-pajjiż magħruf bħala għana spelluta minn arlajn imma blakka e, mhux maqtuha, allura inti għandek tara l-artiklu propju dwar il-Ghana. Jena se neqaf hawn għallum f'din eh, it-tfittxija illi għamilt għall-Afrika f'dawn il-vjaġġi enċiklopedici, mhux għax m'hemmx aktarx nistgħu ngħidu u m'hemmx aktarx nistgħu niskopru. Hemm kontinent ħieħ litteralment fl-Afrika biex niskopru. Hemm anka ftit tarif mhux ħażin għalkemm hemm nuqqasijiet kbar sissa fil-Wikipedija bil-Malti eh, dwar il-kontinent tal-Afrika. Interessanti il-konnessjoni immedjata il-insibu hawnhekk fil-Wikipedija bil-Malti dwar il-pajjiż illi huwa il-Ghana u il-pajjiż tagħna ta' Malta. U din il-konnessjoni naturalment hija illi sew il-Ghana kif ukoll Malta flimkien ma' numru sostanzjali ta' pajjiżi oħra, e mhux kollha fl-Afrika sintendi, aħna stati membri tal-Commonwealth tan-Nazzjonijiet. Jena mux sa noqgħod ngħidilkom dwar il-Commonwealth tan-Nazzjonijiet imma ngħid biss li hija tassew interessanti kif pajjiż tant imbiegħed minn Malta illi qiegħed fil-punent tal-Afrika, permezz tal-Wikipedija insibu li għandu din ir-rabta daqstant diretta ma' Malta.